artista ng iba't ibang bansa. Kaya mo na maglibot ng Pilipinas, pero hindi mo na ibigay sa iyong magulang. Ang swerte ng mga anak na nakapagmahal, nakapagdala sa abroad sa kanilang mga magulang. Yun na, ibigay nila yung luho ng magulang. Na-relax nila. Kasi marami. Maraming mga anak na hindi nagawa iyon dahil na rin sa kanilang kakulangan. Oh. Alam niyo ba yung nararamdaman mo na meron kang pera ngayon? Kristo. Kaya mo afford ka, Kristo. pero paano mo madadala ang magulang mo? Oh. Eh, na, naroon na sila sa kabao. Wala na sila. Hindi natin kailangan magkaroon ng maraming pera para pasiyahin ang magulang. Ah, Yun bang Simpleng tinapay, simpleng pagkain. Halikan mo sila. Maligaya na ang ating mga magulang. Inuulit ko, sa sampung utos ng Diyos, isa lamang po ang merong reward dyan, ang pagmahal ng magulang. Dahil tayo mga anak, magiging magulang din someday. O Panginoong Yesus na buhay, maraming maraming maraming salamat po sa patuloy na pagmamahal po ninyo sa amin. Sana po ang mga bansang hindi nagkakaisa ay magkaroon ng kapatid katahimikan at katahimikan. Panginoon, ang mga kapatid nating may sakit, sana po ay inyo pong pagalingin. Panginoon, Ma- Ma- Mother Mary and Jesus Christ, sinasama ko po ang aking pamangkin na si Lawrence Bilali. Sana po si Lawrence, Panginoon, ay iyong pagalingin Pilipinas, kung mahal, isama niyo po sa aking panal sa inyong panalangin na gumaling po si Lawrence Bilali. Wow. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang magandang magandang gabi po! Ito po ang inyong programang Showbiz to! Ano? Ito po ang inyong programang Gabi ng Bading. Ako po si Molly Alinyo, una sa balita, una sa Pilipino. Maraming, maraming Salamat po. Thank you. Thank you. Thank you. Our number one. Una na ako, Nay. Oh, aalis ka na naman. Palagi kang mag-iingat para hindi maaksidente sa daan. Tandaan ang stop, look, and listen bago tumawid ng kasada. Huminto sa tabi ng daan bago tumawid sa kalsada. Tumingin sa kaliwa at sa kanan at makinig kung may paparating na sasakyan. Tumawid lamang sa pedestrian lane. Gamitin din ang overpass o footbridge o kaya ay underpass para maging ligtas. Gawing kapansin-pansin ang iyong damit, lalo na sa gabi. Magsuot ng puti o makulay na kasuotan para matanaw ng driver umiwas sa pagtawid sa mga street corner kasi baka may biglang sumulpot na sasakyan at mahagip ka. Yun lang. Love you, Nak! Isang paalala mula sa DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Sumapit na po tayo sa pagtatapos ng isang magandang araw. Magpahinga tayo at magising na may sariwa at panibagong lakas. Panginoong Diyos, salamat po sa isang buong araw na ito. Pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong walang hanggang pagtulong at pagbibigay proteksyon sa amin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming pagkakamali. Pagkukulang sa bawat isa. At naway laging buksan ang aming mga puso sa pagpapatawad at rekonsilyasyon. Tulungan nawa ang mga nahihirapan at bigyan kami ng kaligayahan. Ipinagdarasal din po namin ang mga naglalakbay ganun din naman ang mga pinuno ng aming bansa. At ang lahat ng mga may responsibilidad. Ipagpatuloy mo nawa ang pagbibigay ng biyaya sa aming lahat. Sumainyo ang pagsasaimpapawid ng himpilang DZRH. Ang DZRH na commercial radio station sa Metro Manila at itinatag noong 15 ng Hulyo 1946 ay pag-aari ng Manila Broadcasting Company na ang transmitter ay matatagpuan sa Malanday, Valenzuela City at ang studio naman ay nasa MBC Building Soto Street, CCP Complex, Roas Boulevard, Pasay City. Ang DZRH nakasapi ng Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP ay nagsasahimpapawid sa lakas na 50,000 watts at nasa 666 kHz AM band sa inyong radyo. Sa bisa ng license number 005881 na ibinigay ng National Telecommunications Commission, ang DZRH ay may layuning mag-broadcast ng naayon sa broadcasting ethics at higit sa lahat sa pambansang interes. Opisyal na pong tinatapos ang pagsasayin papawid ng DZRH sa araw na ito. Mga kaibigan, ang pambansang awit. Ah! umagiting sa manlulupin Di ka sa dagat at bundok Sa simoy at sa langit mong buko May gilagang tula at awit sa paglayang inamahal Ang islap ng wataw at mo'y tagumpay na natiringin Ang bituin at araw niya kailan pamay ni Mati Mario.